Antxeta Irratia. Kirolak laburrean Unai Oiartzunekin. erratiko uinetan zaude eta gaur, asterena izan da, kiroletik saioa izango dugu urrengo ordu honetan. Asteburu bete-betea izango dugu urrengoa eskualdean eta aurrerapen zabal bat eskainiko dizuegu saioaren bigarren erdian. Baina lehenago, maiatzeko lehenengo asteburuak emanduenaren berri emango dugu. Gure eskualdeko kirol talde asko demoraldiko azken txampa murgilduta daude eta horiekin hasiko dugu gorko saioa. Waterpoloari toki bat egin behar diogu, oiaso bidasoa hogeita bat taldea, bigarren maila nazionalea igotzeko fasean izan baita, Portugaleten. Laugarren postuan gelditu da eta ez du igoera hori lortu, baina fasean egotea bera lorpena izan da oiasoren zat. Beheratzi eta zazpi irabazizuten irundarrek aurrenako partida Santoñaren kontra. Bigarrenean sei eta zazpi galdu zuten tres kontra, Finalerdietara pasa ziren, baina bertan bat eta hamar galdu zuten treskantos beraren aurka. Oiasoren playoffari buruz hitz egiteko Sergi Pérez entrenatzailea dugu telefonoaren beste aldean. Sergi Pérez, arratsaldean, muy buenas tardes. Arratsaldean. Bueno, en primer lugar, ¿qué valoración hace el entrenador de este playoff de ascenso? Eh, bien, perdona. ¿Qué, qué valoración, digo, eh, hace el entrenador de este playoff de ascenso? Bueno, eh, la evaluación ha sido muy positiva porque es la primera vez que participamos en, una competición estatal y entonces han sido resultados muy buenos, aparte del último partido, pero los otros dos en semifinales lo más importante es que perdimos de dos goles cuando el equipo que quedó segundo, que perdimos en la tanda de penaltis al final. Entonces la evaluación creo que ha sido muy buena y es una experiencia muy buena para los jugadores de, de eh, para, supongo que para un equipo relativamente digamos, tan joven como este, eh, el simple hecho de jugar la fase de ascenso ha sido un logro, ¿no? Sí, ya nosotros llevamos de vida cuatro o cinco años solamente el equipo. Este, este equipo hace un par de años, con, desde que yo llegué al, vida su 21, era un equipo que bueno que eran eran unos jugadores que eran como amigos que quedaban para entrenar y jugar los sábados, ¿no? y en tres años ha sido un logro llegar hasta donde hemos llegado. Y ahora el objetivo es seguir trabajando para poder llegar en más ocasiones. Em, estuvisteis, eh, ya, lo has dicho, realmente cerca de, quedar primeros de grupo, ¿no? En esa fase inicial. Sí, en la fase inicial estuvimos a punto porque nosotros eh, ganamos a Waterpolo Santoña y luego teníamos contra el Tres Cantos de Madrid la oportunidad de quedar primeros, ¿no? Y, y por un gol no, no, sé, no, no, no pudimos lograr pues pues una cosa bastante importante, ¿no? a ganar primero de Madrid, eh, va del Polo es, es muy importante, Entonces, pues no lo conseguimos, hemos que enfrentar a la noche de Portugalete en el cruce de semifinales. Mm, ¿Cuál ha sido el rendimiento del equipo en esta fase de ascenso? ¿Ha estado a la altura de lo que esperabas? Sí, sí, eh, yo creo que hemos estado incluso más de un 100% de posibilidades de todos nosotros, ¿no? Lo único que es cierto de que, claro, en, en este tipo de, torneos que son cuatro partidos en tres días, es muy difícil mantener la concentración y también pues la, experiencia la experiencia se nota ¿no? en el momento del lanzamiento que se te pueden coger el brazo en el momento determinante yo creo que es de falta de experiencia lo peor que hemos tenido bueno, de todas maneras, eh, la valoración de, toda la temporada creo que es positiva, ¿no? Sí, sí, es positiva porque hemos quedado subcampeones de la Liga de Calería, Herria, ganando equipos como Leyoa, eh, equipos como el Deportivo Bilbao, eh, incluso con Deportiva y con la Náutica Portoneta en su casa empatamos en la Liga regular y quedar subcampeones ya fue, ya fue un éxito. De cara a la temporada que viene, supongo que el playoff volverá a ser el objetivo. Sí, sí, bueno, primero es consolidarnos a nivel de todas las categorías, llevar el, club a, nivel de digamos, a que tengamos tanto alevines, cadetes y equipo femenino también consolidarlo, de nivel de primer equipo, pues y volver a intentar dar el salto. Muy bien, Sergi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. que casco. Aipatu dugu e, denboraldiko azken txampan murgiluta dauden talde horiekin hasiko genuela saioa eta orain errukbiaz eh, hitz behar dugu. Playoffetako final sortzirenetako joaneko partida irabazi zuen atzo estat endaiak. Hogeita bederatzi eta hogeita bat irabazi zuten xuriek endaiako ondarraitzen San zulpiz taldearen kontra. Eta abantaia polita hartu dute itzuliko partidarako. Igandean jokatuko dute partida hori Oksitianeko Sanzulpiz herrian, arratsaleko iruretatik aurrera. Futbolean, iruna berdindu zuen atzo Real Unionek Zaragozan. Aurkaria, Zaragoza B, jaitxiera saiesteko borrokan murgilduta dago, eta zail jarri zen partida irundarrei. Partidako 6. minutuan lehenengo gola jaso zuen Unionek. Azken jardunaldietan lehenengo taldearekin aritu den Jorge Hortik sartu zuen gola aragorrentzat. Partidako orduerdia beteta, banakoa jartzea lortu zuen errerosek, unionek ateratako falta baten ondoren. Bigarren zatia, bezain pronto, berriro horretik jarri zen Zaragoza B, hortik berriro sartutako golari esker. Eta hiru eta batekoa ere sartu zuen filialak, irurogei garren minutuan, partida ondo baino beto bideratuz. Hala ere, unionek etzuen amore eman, lanean jarraitu zuen eta azken amar minutuetan markagaioa berdintza lortu zuten. Laragoi garren minutuan lanbarriri egindako penaltia ikusi zuen epaileak eta Igor Angulok jaurtiketa sarera bideri zuen beste behin ere. Hamaika gol dara matzadagoeneko dagoeneko bilbotarrak. Txuribeltzen irugarrena luzapeneko bigarren minutuan iritsi zen. Zelaira irten berria zen Pablo Balerdik sartu zuen gola, defentsa aragoarrak egindako akatsa baliatu eta jaurtiketa gogorra eginez. Denboraldi bikaina egindu Balerdik filialean eta atzo borobildu egin zuen bigarren bie mailan lortu duen lehenengo golarekin. Bi jardunaldi besterik ez dira gelditzen eta partida zaiak izango ditu bietan Real Unionek. Atletik B hartuko du etxean igandean eta tuteran bukatuko du denboraldia errege koparako zerkatzeko aurkari zuzen batean aurka. Multzo bakoitzeko lehenengo sei taldeak eta biz azpigarren honenak zerkatuko dira errege kopa horretara. futbola utzi gabe, Orezko Erregionalean Hondarribiaren garaipen azpimarratu behar dugu. Joan den asteko mendeku hartu eta bost eta huts irabazi zuen larun batean Mondragonen aurka. Sigarren postura igo dira horrela berdeak. Real Union Bek ere bere lana betetzen jarraitzen du, baina aurrekoek ez dute utxik egiten. Bat eta hau irabazi zuen larun batean unionek bergararen aurka eta irugarren postuan jarraitzen du. Datorren asteburuan gainera partida erabakigarria izango du filialak irugarren postuan dagoen Hernaniren etxean jokatuko baitu. Hiru jardunaldiren faltan, unionek, ba, e, unionek baino bost puntu gehiago ditu Hernanik. Eta futbolarekin bukatzeko, endaiera egingo dugu berriro, akitaniako ohorezko promozio ligan, eglantin endaiak bat eta huts irabazi zuen atzo, lon taldearen aurka, eta selkapeneko lehenengo postua ziurtatu horrela, partida bakarra gelitzen denean. Maiten izean, ligako azken jardunaldia jokatu dute Lekaineako bi taldeek. Gizonezkoen superdibizioan, lau eta huts irabazi zuen larun batean lekaeneak, la eskala taldearen aurka. Selkapeneko, bigarren postuan bukatu dute horrela irundarrek, eta horrengo denboraldian, Europa mailan jokatzeko aukera izango dute. Emakumezkoen superdibizioko taldeak, bi partida izan ditu asteburuan, biak irabazi ditu eta horrela hurrengo denboraldian ere Superdivisian jokatzeko eskubide irabazi dute. Lau eta huts irabazi zuten neskeek larun batean, zuriz kalejaren kontra, eta lau eta bat igandean mataro kadizen kontra. Selkapeneko amargarren postuen bukatu du lekanea irunek. Arraunketan, Eulkimugikorreko Euskadiko txapelketa izan zen asteazkenean legution, araban, eta ondarribiak ezin izan zuen Gipuzkoako txapelketan lortutako garaipena errepikatu. Raspas izan zen irabazle, ondarribia eta orio favoritoak gaindituz. Segundu bakarrera gelditu ziren berdeak eta bostera horiak. Santiago Tarrak sartu zen berriro horioren atzetik, Gipuzkoakoan baino denbora gehiago galduta. Raspasen gandik segundura gelditu ziren irundarrak. Joan den astean, Gipuzako txapelketako emaitza aipatu genuen, gaur euskadiko aipatu dugu, eta guzti horren balorazio txiki bat egiteko, ondarribia arraun elkarteko edo horta hitz girekin itzegin dugu. Ja, ba, Alkimoiko horreko denboraldi ja amaitu da, e, bi txapelketan jokoan zeuden, Gipuzako txapelketa hori jokatu zen, eta bueno, espero zen bezala, ba, hori jo eta ondarribin arteko, arteko lehia ba, oso estu espero zen, eta lehizan zen. Oso amaiera polita, e, bakarrik e, hogeita bateko eguneko diferentziakin eta suerte no azkeneko paladan ba, ondari bitarren izan zen, eta bueno, gipuzkako txapelketa ba, ondari bidakarri zen, ba, busgarren, parkatu, zeigarren urte jarraian. Eta iru, iru egun beran dugu, ba, Euskadiko txapelketa jokatzen zen legution, eta gauza, gauza bernia espero zen, hau da, bien arteko lehi eta parte dira, ba, gipuzkako lau parte dira, gehi raspaz, eta azkenian, ba, raspazek eman zuen pixka bat, ba, sorpresa edo bagenekinen sortziko oso politia zula, eta frantzesakin ere ba, elkarte pixka misto bat egin zuten, eta azkenian ba, garaipena arraspaseko ontziaren txat, segundo bateko aldearen gatik, gubigarren geratu ginen, eta azkenian e, hori e, jo irugarren ba, guren handik bo segundotara. Beraz, ba, bueno, ba, denbola aldia bukatu da, eta oso oso posi bukatu du gure maitza horrekin, eta pixka ba, ba, e, so, horrekin. Kirolak laburrean Unai Oiartzunekin. Saskibal oian, Euskal Ligako errebide irunek garaipena lortu zuen larun batean etxean. Irurogeita malau eta irurogeita sei irabazi zuten mutilek, elektro alabesaren kontra, eta bi jardunaldi falta direnean, selkapeneko zazpigarren postuan daude. Saioaren hasiera esan dugu datorren asteburu hau e, kirolitzorduz beteta iritsiko dela eta badagoeneko hasiko gara horietako batzuk aurreratzen. Duela bi aste aurtengo bidasoa itzuliko ibilbidea eta etapen aurkezpen txiki bat egin genuen eta gaurkoan gai horretan sakonduko dugu. Gogoratu datorren aste azkenetik larun batera jokatuko dela berrogeita bat garren bidasoa itzulia. Hogeita hiru urte zazpiko goi mailako froga izango da beti bezala, Lau etapa izango ditu lasterketak eta eskualdeko errepidetan zehar arituko iratsi errendulariak egunero. Irungo urdalimia plazan abiatuko da itzulia asteazkenean, maiatzaren sortzian, eta irunen bertan amaituko da lehenengo etapa hori. Eunda emezortzi kilometro osatu beharko dituzte parte hartzaiek eta gipuzko aldean ibiliko dira. Gurutze, orio, meagas eta berriro gurutze mendateak enditu beharko dituzte, denak e, eh, irugarren maiakoak, Eta letxunborro etorbidean egongo da, lehenengo egun horretako helmuga. Esprinterako bukaera aproposa izango da. Bigarren etapak, endaiako gazteluzarren izango du irteera. Egun horretan, bortziri baztan eta malerrek aldean ibiliko dira txirrendulariak, Nafarro aldean, eta donesteben egongo da helmuga. Gorostieta, saldiaz, belate eta zigan mendateek jarriko dute etapa horren zailtasuna. Gorostieta Saldiaz eta eta Ziga mendateak e, bigarren mailakoak dira eta Belate aldiz irugarren mailakoa. Belate Nafarroako em, Iruña aldetik eh, esan dezagun igoko dute Belate mendatea. Ostegunean, e, eh, e, irugarren, ostiralean barkatu, irugarren egunean, ondarribean egongo dira bai irtera eta baita elmuga ere. Berriro, Nafarro aldera, e, joango dira txirrendulariak, ondarribetik irten ondoren, zigan mendatea igo beharko dute eta Gipuzkoara bueltan Jaizkibel mendatea igoko dute Lezoko aldetik. Guadalupeko aldetik jaitsi ondoren helmuga Hondarribiko Arresilandan egongo da. Eta laugarren eta azken etapa ere irundik irunerakoa izango da. Etapa motza, motzena izango da hau, irurogeita emezortzi kilometro eskasekoa, baina denetan gogorrena zalantzarik gabe. Hoi hartzun aldera egingo dute irundik irten ondoren, irungo estadion galetik irten ondoren, eta haritxulegi agina eta erlaitz mendateak igobarko dituzte txirrendulariek, dendenak lehenengo maiako mendateak hiru horiek. Erlaitzeko maldetan erabakiko da, enjandi batean, aurtengo bidasoa itzuliko irabazlea. Lau kilometroko mendate motza da, baina euneko amaikako eh, desnibela dauka eh, bataz bestekoa. Itzuliko azken helmuga irungo kolon pasealekuan egongo da. Itzuliaren inguruko beste enbat xeretasun ezagutzeko, antxon mendia lasterketako zuzendariarekin itzegiteko aukera izan dugu. E, bai, formato berdina da, bueno, aurten e, aldatu dugu eta Nafarro aldea e, eh, donesteleakoaz eta bueno, e, beste mendateak jarri ditugu, baina bueno, formato lehenengo irugarren eta laugarren abeti berdina dira eta nahiko jokoa ematen diote eta guretzat pozgarria da azkeneko egunean lau bost txirrundari otea irabazteko prez, azkenean ez da erabakitzen lehenengo bigarren egunean eta hori da guretzat pozgarria. Mm. Iaso itzulia e, eh, referentzia bilakatu da eh, aspaldi e, ba, e, eh, txirrenaritza afizionatu da, irurtezea azpikoan eta ba, gerora handiak izan direnek irabazi dute hemen eta hendik horrela ere espero horrela izate ez? Bai, bai, bai, horrela da, mendik pasatu ziren, Balberde, Kontador bueno, azkeneko zut, zuen, bueno, ez, eh, Lano eta guztiak ez, baina Iban Maio, bueno, daretik ez, eta guain eh, adibidez eh, jarri ezagun Daniel Marten, eh, Elieja Bastol Elieja irazizuna, horrek mendik pasatu da, Navarra eh, Giron, e, e, ekipo Beloklu Lapon Marseillakoa ekarri genuen eta hor nahiko txerunari honak, ben Daniel Marten, ben laugarren eitzun, eta lieja bastuen lieja irazio, bai, bai, ez bakarik emengoa, baizik eta atzarritarrake bai. Mhm aurtengo favorito bezala batzuk aipatu dituzu, baina favorito handienak e, eh, nortzu ikuste dituzu? Bueno, nik blokeak ikusten ditut, Caja Rural, hor daude e, <clears throat> Salas eta Grijalba nahiko honak, Bueno, eh, Rusiarra eh, horre hongoa, podioan seguro, eh? <clears throat> Zulalef, eta gero bestaldetik, bueno, bintzat, talde bintzat, kajarroa izangoa e, guk beti nahi dugu hemengo bat e, izatea irabazlea baino zaila izango da, baino hortan bileko dira. E, hasi irunan darribia endaia badiatik, baina iristen zarete Nafarrora, e, gipuzko joaten zarete, nahiko zabala da zentzu horretan, ez? Bueno, Kontutan hartu behar da, eh, evento hauek e, diru gasko kostatzen dira, eta orduan emengo, emengo sarrerak ja finkatzen dira, eta orduan logiko denez, gipuzko aldean, erten behar dugu, elmuga gipuzko aldean, nafarro aldean ere bai, zailtasun pila bat daude elmuga lortzeko, baina, bueno, segatzen dira, segatzen dira, bai. behar dutak daude, zabaltzea. <clears throat> Datorren astebururako e, eh, itzorduekin jarraituta, badakizue em, e, bai bidasoaren playoffa, soba ligara igotzeko playoffak, eta eh, Espainiako areto futboleko errege kopako finalek e, kontzidituko dutela, asteburunetan, e, larun batean, eta igandean izango da bidasoaren playoffa, eta larun batean errege finala, Eta e, bigarren, eh, saioko bigarren erdian hitze egingo dugu bidasoaren playoffari buruz, baina e, aurreratuko dugu Espainiako areto futboleko errekopako finalari buruzko informazioa. Mm, badakizue izue, Bartzelonak eta El Pozo Murcia jokatuko dutela final hori, e, artaleku, irungo hartaleku kiroldegian, larun batean e, juntzeko bederatzietatik aurrera. Sarrerak, salgai daude dagoeneko, irungo Luis Marianako turismo bulegoan, amagost euroren truke. Beti bezala, e, orain Euskal Herratietako berri saiekin utzeko zaituztegu, eta beranduago, zazpiak e, hogei gutxi, laurdin gutxi inguru horretan, kiloretik saioarekin itzuliko gara. frantzia, txabi Mikel jose edo ina. Ekainaren lehenean, endaian, ondagaitz kirol zelaian, eskual preso eta ieslarien aldeko futbol txapelketa. Izenak emaiteko bi aukera. Mail bat igorriz, futbolzazpi.endaiaabildua gmail.comera edo bi telefono hauetariko batera deituz. Zero zazpi, larrogeita zazpi, larrogeita bat, larrogeita bederatzi, larrogeita seirat. Ala, zero zero irulau, seireunta hogeita sortzi, laureunta meika, laureunta irulogeita emeretzira. Eguerdian, Baskari Egaldoia xapito azpian. Eta egun osoan animazioak, musika, txaranga, haugentzako txokoa, jateko, edateko, atxaldeko sortzietan ekitaldia eta sari banaketa. Eta ondotik, azken indarrak xautzeko konzertua, ekintza xutik eta enbata. Orduan ez dudatu eta parte hartu. Eskual presoak etxera. ostegunero arratsaldeko zazpietatik amarretara pintxo potea saia ostatuan. Ostegunero musika zuzenean, pintxo potea bi eurotan, saia ostatua. Kaixo, kutsi kutsi, mahi lutsi, hau pauskal irratiak! Irrien lagunak garagu, Irrien lagunak garagu. Maiatzaren sortzian goizeko amaiketan, maule baita zinegelan Euskal Irratien alde pirritx, porrotx eta marimototx. Sentitu, pentsatu, ekin, beti elkarrekin. Sarrerak han bertan izanen dituzu esalgai. Apa Euskal Irratiak! Antxeta irratia. Kirolak laburrean, unai oiartzunekin. Arratxa berriro entzule. Datorren asteburu honetako itzordu nagusinetariko bat izango da Bidasoa irun taldeak jokatuko duen igoera playoffa. Ligako bukaera bikain baten ondoren, asoba ligara igotzeko fasea, etxean antolatzeko eskubide lortu zuen talde irundarrak, azken jardunaldian Bartzelonan irabazita. Aukera ezin hobea zen, baina arazo handi bat zegoen tarteko dakizuen bezala. Playoffaren data ezarrita zegoen eta asteburu horretarako, horretako larun batean barkatu maiatzaren amaikarako eh, Espainiako areto futboleko errege kopako finala lotua zegoen. Burua uste handia sortu zitzaien irungo udalari eta bidasoa elkarteari. Azkenean irten bidea iritsi da, ez da denen guztoko izan, baina azkenean bidasoak playoffa eskualdean jokatu izango du. Eta eskualdean diot ez duelako soilik irunen jokatuko. Finalerdiak ondarribiko ondartza kiroldegian jokatuko dira larun batean. Bidasoa irunek teukroren kontra jokatuko du arratsaleko bostetan eta puente eta alkobendasek beste finalerdia zazpiterrietan jokatuko dute. Igandeko finala eguerdiko amabiterrietan izango da, hori bai, irungo hartaleku kiroldegian. Hirugarren eta laugarren postuet, postuak bi ordu eta erdi lehenago jokatuko dira, amarretan hain zuzen ere hartaleku kiroldegian. Jose Angel Sodupe, bidasako presidenteak, playoff antolatzeko izan dituzten zailtasunak azaldu ditu gaur, gaur goizean egindako prentxaurrekoan. Hasieran finalerdiak ostiralean jokatzeko proposamena luzatu zuten, eta eskubaloi federazioak baiezko eman zuen. Baina aurkarietako batek kontrako jarrera azaldu zuen, jokalari batzuek ikasi edo lan egiten dutela argudiatuta. Jose Angel Sodupe. En su momento, cuando surgió esto, pues, bueno, nosotros, creo que, igual vosotros si tiráis un poco de minuteca, pues, Podréis saber que íbamos octavos en ese momento. Era dificilísimo. ¿eh? Con todo respeto ¿eh? hacia nuestro equipo, pues bueno, era muy difícil el poder quedar terceros, pero bueno, tenemos un equipo muy bueno y empezaron a ganar partidos, empezamos a pasar uno por uno y bueno, y al final ya pues yo creo que ya todos ya, la gente de sobre todo, pues como los vienen a todos los partidos, pues bueno, íbamos comentando, ya se empezaron ya a intentar buscar fórmulas y demás, y bueno, la que creímos más adecuada, pues bueno, pues al final sigo insistiendo y yo quiero dejarlo muy claro que aquí no hay culpables de nada, o sea, al revés, pienso que es un orgullo para Irún el organizar un evento de estos. <clears throat> y luego, bueno, pues el tema nuestro, bueno, se empezó a, a intentar organizar de la mejor forma posible, hicimos una propuesta a la Federación Española, la Federación Española lo admitió con mucho gusto, sí les gustó la idea de jugar un viernes y un domingo. Y entonces, bueno, a partir de ahí eh, se empezaron a complicar un poco las cosas. Cuando ya parecía que estaba todo hecho, de repente, bueno, pues uno de los clubs que van a participar en este playoff, pues, pues empezó a poner problemas de, bueno, yo los entiendo, ¿eh? de personas o jugadores que están trabajando y demás y que bueno, pues que era muy difícil, que se iba también después ya, bueno, ya se empezaron a agarrar un poco a lo que marcaba el reglamento, a lo que aprobó la asamblea general que pues, se hizo en el mes de junio del pasado año en la Federación Española y entonces ya se marcan unas fechas, unos lugares, bueno, y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya al final, el día uno, <clears throat> que fue horroroso para mí, por lo menos por el teléfono, pero bueno, ya conseguimos, ya hablando con los demás clubes y demás, pues bueno, pues ya se empezó a barajar <clears throat> la posibilidad de jugar eh, el sábado y el domingo, pero en dos, en dos polideportivos diferentes para entonces también teníamos que ponernos de acuerdo o contar con el Ayuntamiento de Revía. Empezamos a barajar la, la posibilidad esa conjuntamente el club con el Ayuntamiento de Irún, el Ayuntamiento de Revía. y quiero también agradecer enormemente no solo al Ayuntamiento de Irún por el esfuerzo que ha hecho <clears throat> para poder organizar aquí, sino especialmente al Ayuntamiento de Onda eh, por las facilidades que nos han dado en todos los momentos pues para ayudarnos y para que se pueda jugar en la comarca de Villasoa el, este playoff tan pienso importante para nosotros y para, los para el balomano sobre todo. ¿no? Ondarribiko udalaren prestutasuna eta laguntza eskertu ditu sodupek, eta jarraian txomin zagartzazu ...kirol zinegotziak playoffeko finalerdiak antolatzearen arira esandakoa entzungo dugu. Txomin zagartzazu. Kiroltasuna eta, eta kirol ikuspegitik zorion nahi dut bidazoa, ze alderdi horretatik, hori da, ez? E, atzera egiten malin badugu bakoitzak bere bere hori txapenetan bidazoa beti lotu izan duelako goi e, goi mailako baloiarekin. eta orduan alderdi horretatik ikusten dugu ba, ba urte zurte egin den lanaren ondorioz ba kirol e, kiroltasun horretan eta kirol maila horretan berriz badagola hor e, berriro ere e, punta puntara igotzeko moduan. Beraz, alderdi horretatik zorionak eta kirol alderditik ba, gure gure prestutasuna, prest egon gera, tokatu zaizkigun baldintzetan, eta kolaboratzeko, bai bidasoarekin, bai irungo galarekin, eta iduritzen zait gainera horrela izan behar duela. Hori alde batetik esan nahi nuke, eta gero bestetik, bestetik, eh, nahi nuke, noski, eh, kiroltasun edo edo kirol exigentzia horren arabera egin behar direla bestelako antolaketak, ez? Eta gure aldetik uste dut esan dezakegula lasaitasun guztiarekin bai gure bailaran bai gure eskualdetan baditu gure instalazioak ez behar bada beti punta puntan erantzuteko moduan e, beti nahiko genuke bezala nion bai oso modu azkarrian eh, eta egoki erantzuteko gure herriko instalazioak ezagunak dire eta badakigu mm, goi mailako kompetizioetan aritzen eh, aritzen eta badakigu horri ere laguntza eskaintzen. Beraz, alderdi horretatik guri alaxe iduritu zaigu oso oso importantea ba, ba lankidetza hori eskaintzia. Beti ere, eta hori esan behar dut, noski, ba, ondarribiko elkartiak eta haien kolaborazio eskatuz, eta beti ere gure moldaketak eginez. Txomin, aipatu duzu eh, bihasako ba, zale izateko ez dela irundar izan behar, zein da biasaren eta handarri artean dagoen lotura? edo eskualdeko beste taldeik bere bai. Bai, ba, nik uste dut lotura eh, horrendik hobetu, hobetu inbar dela eta hobetu litzekela. Eh, eh, bat atzera egin dut igual, historian ba, ba, ditugun beste garaipen hoiek eta eta gogoan ditugulako eta horietako batzuk ikusteko aukera izan genulako, ez? e, gero badakit izan dela bere bilakaera bat, eta nik uste dut e, eh, eskubaloi elkarten artean, bai, bai eta bai ondar bilan, pixka bat eh, egin diren saioak minon, saio sendoagoak ere inberko direla ba, lotura horiek elkartzeko. Gero egila da, maila pertsonalagoan beti gogoan dudala, eta aukera mandia zunez <laughs> aprotxatu dut esateko, ba, esate baterako ondarbitar, eh, jokalari, ondarbitar, eh, eder bat galdu dugula, temporada honen hasieran ez eh, zuzen ere borja burbete, eta begira ze loturak eh, ditugun, nik esan gau ere begien biztakoan dire, eh, orduan alderde horretatik esan nahi gaurko aurkezpenean e, baita ere sarreren prezioa eta salmenten egunak eh, zehaztu dituzte. Gaurtik asteazkenera soilik klubeko bazkidek erosiari izango dituzte sarrerak. Jardunaldiko prezioa, hau da, laurun bateko finalerdiak edo igandeko bi partidak ikusteko prezioa, amar eurokoa izango da, eta playoff guztiko bonoa, hogei eurokoa, prezio hauek bazkidentzat e, noski. Ostegunetik aurrera, gainontzeko guztiek e, bazkidez direnek izango dute, sarrerak eskuratzeko aukera bazkidez diren entzat, eurokoa izango da jardunaldiko prezioa eta hogeita ama osteurokoa playoff guztia ikusteko bonoa. Iganderako sarrerak lortzeko, ez da espero arazo handirik egongo denik, baina larun batean litekena da jende asko sarrerarik gabe gelditzea. Ondartza kiroldegiko aforoa, bederatzireun pertsonan utzi du bidasoa elkarteak, eta kontuan izan behar da, ligako azken partidan, mila irureun ikusle izan zirela hartaleku kiroldegian. Gaurko prentxaurrekoak eman duena duenarekin bukatzeko, Jose Angel Sodupe presidentaren hitzak entzungo ditugu berriro. Bidasoa horrezko B mailara jetsi zuen presidentea izan zela, onartu ondoren, taldea berriro asoba ligara egotzeko iluse handia duela aipatu du. Bulegoko eta arrobiko lana ondo egiten ari direla uste du presidenteak, eta taldearen denboraldi bukaerak itxaropena piztu diola adirazidu. du. Jose Angel Sodupe. creo que es, no sé, dentro de por lo menos de mi época como presidente, un momento muy histórico para mí, por lo menos personalmente, porque bueno, ya que fui yo el, presidente que, bajó al equipo, pues me gustaría devolver a todos los aficionados, pues bueno, donde realmente el Club Deportivo de Villasoirón yo creo que, que debe de estar, ¿no? Son momentos, bueno, que tengo muchísima ilusión de conseguirlo, que ojalá, ojalá y si no, pues bueno, no pasará nada, seguiremos trabajando y seguiremos que creo que vamos a una dinámica muy buena en todos los aspectos, estamos muy orgullosos y bueno, también agradecer un poco también en su momento cuando el señor alcalde pues me animó a que siguiese otros cuatro años más cuando estamos en una situación muy, muy, muy, muy difícil, pues creo que gracias a eso el Villasoyru sigue vivo estamos haciendo las cosas muy bien en todos los aspectos y, bueno, al final yo creo que con trabajo las cosas se consiguen muy bien. Ahí, bueno, yo creo, y eso ya en su momento, cuando bajamos, y ya los presupuestos nos empezaron a bajar y demás, por las circunstancias económicas sobre todo que tenía el club, yo, o sea, vosotros a veces, pues eh, nos, cuando me entrevistáis y demás, ya os decía que, igual esto era lo bonito, ¿no? O sea, volver al Villasoa de los orígenes, ¿no? Al Villasoa del Fontón Unanzu, al Villasoa que, éramos prácticamente todos de y que hoy en día además os puedo decir que yo creo que el éxito, sobre todo el balonmano, ¿eh? de otros deportes igual también, pero bueno, vamos a hablar de balonmano, que es lo que nos incumbe, el éxito del balonmano yo creo que va a estar en la cantera. El que trabaje bien la cantera yo creo que va a ser el que va a triunfar. ¿eh? Las circunstancias económicas que tenemos, eh, bueno, que ya es a nivel de toda Europa también, pero bueno, por lo menos eh, <laughs> aquí nos obligan pues eso, a trabajar mucho la cantera reforzarte un poquito y bueno, que yo creo además que si ojalá eh, conseguimos el ansiado ascenso el año que viene con un poquito más de lo que tenemos y con estos chavales que yo creo que han mejorado muchísimo, han madurado mucho, han aprendido y están yo creo bueno, con muchísimas ganas, que eso también influye muchísimo en el deporte, no solo que sea el mejor o peor, sino las, ganas a, las que pongas, nos puede ayudar a, por lo menos si conseguimos el ansiado ascenso, a mantenernos en la soberana. Yo sinceramente estoy muy animado, muy animado porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? Incluso también la, más importante es el equipo. El equipo se le ve, y vosotros lo habéis ido, lo habéis visto, ¿no? que está teniendo un final de temporada fabuloso, sobre todo físicamente, están aguantando muy bien. Y yo creo que eso va a ser, una ayuda importante, ¿no? Porque se ha visto que en los últimos partidos, lo mismo en Pontevedra, que Puente Genil, aquí incluso Alcobendas y Barcelona, <clears throat> las segundas partes pues hemos, es cuando hemos remontado, que la primera parte a perdiendo de dos o tres y la segunda parte es el equipo ha funcionado, el equipo ha aguantado físicamente. Yo pienso que si físicamente aguantas, el cuerpo te funciona mucho mejor también. <clears throat> y entonces ahí yo, la verdad, estoy muy animado. No me quiero hacer ilusiones, porque si no el batacazo igual sería mucho mayor. Pero bueno, yo tengo muchas esperanzas o confío muchísimo en este equipo, en el entrenador y todo por la temporada que han hecho. Y vuelvo a insistir por el final, sobre todo de temporada, que están haciendo, que se vería que llevásemos ya partidos que físicamente se les veía ya que estaban cansados, que es normal también ¿no? a estas alturas de temporada, pero no, yo creo que es al revés, es cuando mejor están, incluso os puedo decir que el entrenador hubiese querido jugar esta semana pasada. Gogoratu beraz, sei urte luzeren ondoren, asoba ligara bueltatzeko aukera historikoa izango duela bidasoa irunek asteburu honetan. Bidasoa eskualdean antolatuko da du playoffa gainera. Larun batean finalerdiak ondarribiko ondartza kiroldegian izango dira eta igandean irugarren eta laugarren postuetarako leia eta finalerdia handia hartaleku kiroldegian. Final horretan egoteko, teukroren aurkako partia irabazi beharko du lehenengo, bidazo irunek ondartzan. Eta gaurko saioa gurtzeko, asteburuko agenda luze xamarra, eskainiko dizuegu, Gogoratu, e, eh, buru baina lehenago, aste azkenetik hasita eta larun bata bitarte, bidasa itzulia izango dela, berrogeita bat garren bidasa itzulia aurretik aipatu ditugun etapa guzti horiekin. Larun batean, e, eh, bidasa itzuliko e, azken etaparen bukaera izango da, kolonpasea elekuan bosteak inguruan, eta ordu horretan bertan, arratsaldeko bostetan, baina ondarribian, ondartzak iroldegian, bidasa irunen eta teukorren arteko lehenengo final erdi hori izango da. E, Asobali gara egotzeko faseari dagokiona. Piskat beranduago, zazpiterrietan, bigarren, e, bigarren final erdia jokatuko da ondartzan, baita ere, puente genilen eta alkobendazen artean. Eta, eh, egun horretan bertan, larun batean, baina e, eh, bederatzietan, Espainiako areto futboleko erregekopako finala jokatuko da, hartalekun, El Pozo Murcia eta e, Bartzelonaren artean. Igandean, e, goizeko amarretan hasiko dira itzorduak, goizeko amarretan hartalekun playoffeko irugarren eta laugarren postuetarako leia jokatuko da, finalerdietan galtzai izan diren taldeen artean, eta amabit erdietan aso gara igotzeko final handia jokatuko da, finalerdietan irabazte izan diren taldeen artean. Arratxalderako geldituko dira, arratsaldeko iruretan ez da den daiak, aurka jokatuko duen partida hori, final sortzirenetako itzuriko partida, eta arratsaldeko, e, eh, zeiretan, Real, Union, Real Unionen eta Atletik beren arteko partida galdituko da Stadium Galen, e, igandean arratsateko zeiretan. Onaino gaurko kiroletik zaioa, ni esker eskaini diguzuen arretaren gantik. Asteburu bete-bete honek emandakoaren berri, emango dizuegu noski datorren astelenean, eta espero dugu berri honak ekartzeko aukera izatea. Ordura arte, ondo izan entzule.